Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əl-mer'u ala dini halili, falyanzur ahadakum men yuhalil." Kişi dostunun dinində olar. Sizdən biriniz baxsın ki, kimlə dostluq eləyir. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Ola, ola bilsin ki, oturub durduğun adamlarla birinci günü razılaşmayasan. Onlar içələr, sən onlarla razılaşmırsan, sən deyirsən ki, sən olmaz, haramdır. Ağlınızı qoruyun. Allah Taala insana verən ən böyük nemətlərdən biri ağıl nemətidir. İnsanlarla vəhşilərin, heyvanların arasında olan ən böyük fərq ağıl nemətidir. Və o insan ki öz əli ilə həmin ağlını çaşdırır, o insanın ağlında naqislik var, xələl var. Ola bilər ki, sən birinci gün həmən şeyi rədd qaytarasan, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, nəhayət bir gün gələcək susacaqsan. Nəhayət bir gün gələcək onları özün tökəcəksən. Nəhayət bir gün gələcək onlardan biri olacaqsan. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizdən biriniz baxsın dostu kimlə dostluq eləyir. Sən Allahın dini ilə gedənlərlə dostluq eləyirsən, yoxsa Allahın dinini lağa qoyanlarla, yoxsa Allahın dininə zidd olan insanlarla dostluq eləyirsən. Möhtərəm qardaşlar, keçən xütbələrdə zikr etdiyim kimi dostluq məsələləri çox mühüm məsələlərdəndir. Deməli, insanın şirk, şirkə, küfrə düşməsinin ən böyük səbəblərindən də insanın ki, küfr və şirk əhlindən oturub durmasıdır. Allah-u Teala Nisa surəsində buyurur, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره Allah Teala deyir biz size kitapta Kur'an-ı Kerim'de nazil ettik ki o yerlerde ki Allah'ın dini, dinini, dinini lağa koyurlar. O yerdeki insanlar Allah'a karşı küfür edirlər. Deyir siz onlarla beraber oturmayın. Əgər siz onlarla bərabər otursanız, onlarla bərabər günah qazanarsınız. Ona görə bəzi qardaşlara dedikdə ki, sən iç içki məclisində oturma. Deyir, mən içmirəm ki, mən sadəcə oturub yemək yeyirəm. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, o süfrənin ki, üzərində içki fırlanır, Allahın ora lənət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Allah lənət eləsin içki üzərində gəzən süfrədə oturanlara. Neye göre kardeşler? İslam dininde günahı etmeh yok, o günahı aparan yollarda qadağandır. Allah Teala buyuruyor: "Ve la takrabu zina innehu kana fahişeten ve sa'a sabila." Allah Teala buyuruyor: "Zinaya yakınlaşmayın. Çünkü zinaya yakınlaşmak pis yoldur." Allah Teala demir zina eləməyin, pis iş eləməyin, fahişələrlə gezmeyin. Allah da deyir onlara yaxınlaşmayın. Onu aparan yollarda qadağandır möhtərəm kardeşler. Ona göre. İslam dinində bir şey haramdırsa, ona aparan yollar da haramdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm içki məsələsində 10 kişiyi lənətləyib. Deyir Allah lənət eləsin içki alana, içki satana, içki qayrana, içki qaytırana, onu daşıyana, onu içənə, onu ikizdirənə və axıra kimi. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Əgər bir insan içkiyi qayırmasa, düzəltməsə, onu içən olar. Əgər bir insan onu satmasa, alan olar. Əgər bir insan onu aparmasa, onu ap apartdıran olmasa onu aparar, xeyr. Deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta içki içilməsin deyə bütün ona aparan yolların qabağını kəsmişdir.